Belə sual olan varsa qardaşlardan hmm. bildiklərimizi. Başım varsa buyurun. Hacı bizdə cemaatin imami hükmü nedir? Məsələn, yəni biz namaz kılırıq. O, namaz kılmayan, biz müsəlman oldu inşallah. Namaz kılmayanların hükmü nedir? E, bir cahillikdən onları təkfir edənlərin hökmüdür ki. Qardaş, bu məsələni bizdən, məndən qabaq sözsüz ki, soruşmuşsunuz. Mənə o sualları soruşun ki, ya kimdənsə soruşmamısınız, ya da soruşmuşsunuz, cavab almamışsınız. Hı. Hmm. Bunların hamısı o sualları soruşur məndən. Yəni, o suallar ki, artıq soruşulub, bir sualı çalışın qardaşlar. Yəni, bu təkcə qardaşa hamıya aiddir ki, <clears throat> çalışın, soruşduğunuz sualları təkrar-təkrar tələbələrə verməyin. Yəni, bu, bəyənilən şey deyil. Yəni, elm tələbəsinin, məsələn, alimlər daima dərslərində bizə tənbih edirlər, xatırladırlar ki, elm tələbəsinin ədəblərindən biri də nədir? Əgər birindən bir sualı soruşdusa, artıq ikincidən soruşmur. Məsələn, belə bir şey olur. Birdən bəzi tələbələrdən də bu xata baş verir. Məsələn, bir dənə şeyxdən soruşursan, deyir belədir, gedirsən başqa şeyxə, soruşursan, deyirsən ki, şeyx bax filan, şeyx belə dedi. O qəzəblənir sənə. Deyir, bir də mənim yanıma gəlmə. Bir də məndən sual soruşma. Sən soruşmuşdun, niyə mənim yanıma gəldin? Yəni, çalışır. <coughs> yəni ki, özümüzə, axirətimizə fayda verən şeylər öyrənək. Dinimizdə özümüzə fayda verən şeylər öyrənək. Və özümüzlə məşğul olaq öz nəfsimizlə məşğul olaq. Bəs əgər kimdənsə soruşmuşuqsa, əgər soruşmadığımız bir şey olarsa, başqa bir məsələ. Əgər kimdənsə soruşmuşuqsa, bu məsələdə artıq danışılıbsa, yəni bu məsələni təkrar-təkrar, yəni bu, bu sual yox, ümumiyyətlə hər bir suala aiddir. Hətta deyir ki, namazdan olsun bir dənə, dəstəmazdan sual olsun, bildiyin bir sualdır. Artıq eşitmirsən. Bir də bunu soruşum, ehtiyac yoxdur yəni. Bir də mən sual verim də. Bu bir qardaş bidətçilərin arasındadır. Bu bidətçi xütbə verəndə neyi buraxsa bu qardaşın cümləsi qəbul deyil. Məsələn də deyir ki, xutbətül həcən demir. Birbaşa başlayır elə bir ki mövzuya. Xutbətül həcəni əgər normal şəkildə normal şəkildə xütbə verir, məsələn, iki dənə xütbəsini verirsə, yəni Allahdan qorxma, insanları xatırladır bu şəkildə, inşallah cümə səhihdir. Xütbətül həcən buraxsa hətta. Hə, hə, hə, cümə səhihdir inşallah. Hı -hı. O iki dəfə oturmaq o da mütləq olmalıdır. O iki dənə xütbə, yəni iki dənə xütbə olur da arasında. İki xütbə verməsi. İki xütbə və iki rükət namazdır. Bir də ki bu zövcənin qaynanasına, qaynanasına mama demək, papa demək olur. Yox, insan insanın anası da, atası da bəllidir. Kimi, yəni belə hörmət mənasında insan əmi, dayı belə müraciət eləyə, bibi, xala bu formada müraciət eləmək ədəbdəndir, yəni. Ana desə yəni problem var, deyilsə. Yəni hər insan öz anasına ana deyir, yəni. Bu formada çalışmalıdır ki, insan şeylərdə ləfsləri çəkilsə. Yəni. Bu tək kişidə belə deyil, qadının. Hər hər iki tərəfə aiddir, yəni. Qadın da ərinin Qadın da ərinin ata-anasına, məsələn, hmm. əmi, yaxud xala bu kimi müraciət edir ədəb baxımından, amma da ana, ata bu kimi şeylər insan hmm. özünü başqasına nisbət etmir. Hmm. Ha, Məhəmməd. Qardaş, sonra bir dənə sual var. Əlbəttə ki, üçüncü e, səsli namazın üçüncü, dördüncü lükəsidir belə bir üçüncü, dördüncü rükətdə səssiz olurlar. Hə. E, sən arxada yanımıza imam tez oxudu Fatihəni, getdi sən, sən çatdırmadın oxuyub. Yəni bu çalış oxuda, çalış sürətli. O imamdan, xüsusən imamdan bilirsən ki, bu imam sürətli oxuyandır, tez oxumağa çalış. Oxu, qutarmamış rüküyə getmə. Çünki əgər oxumasan, Fatih oxumasan, həmin rükət yoxdur. Yoxdur. Hə. Namazda bir səhv olub, arxada bir nəfər gəlirsə, qabaqda səhvdə yer yoxdursa, tək dayanmalıdır, yoxsa kimisə çəkməlidir? Yox, nə kimisə çəkmir, nə kimisə çəkmir. Bu məsələdə düz alimlər danışırlar, bəziləri deyir kimisə çəkir, tək dayanır. Bura rəylərin hamısı var. O bir sənə şey. Amma inşallah, yəni ki, mənim gördüyüm doğru görüş odur ki, kimisə çəkmək kimisə haqqına girməkdir. İnsanı irəli səhvdən geriyə məhrum eləməkdir. Özünü tək qılması namazının batıl olması deməkdir gözləyir ta ki, kimsə gələcək, ikinci bir adam gələcəyə qədər. Əgər kimsə gələrsə, qoşulur. Əgər gəlməzsə, tək qılır namazı sonradan. Çünki, hətta deyək ki, namazın içində, tək ortada dayanacaq, ortadan kimsə çiyinə vuracaq, çəkəcək. O gələcəkmi, gəlməyəcəkmi, Allah bilir. Tutaq ki, gəldi. Birinci o adamı savabdan məhrum eləyir. Kimisə bu harda bu haqqına girir. Səhvin ortasında boşluq yaratdı mı? Artıq səhvin buradan o tərəfə qədəri 10 nəfər, 15 nəfər hamısı addım-addım gəlməlidir. Namazda insanların artıq hərəkət etməsinə səbəb oldu mu? Bir dənə öz nəfsi üçün nə qədər insanın nə insana e, ki, problem yaratmış olur. Keçib imamın dayanmalı. Keçə bilirsə dayansın. Ya keçə bilirsə, keçsin dayansın. Bir də ki, bir qardaş bura şurkadan oxuyub ki, elə bir əgər deyir isti su yoxdur, soyuq su ilə dəstəmazdan çəkinirsənsə, qorxursan, xəstələnərsən deyə təyammüm almaq olar. Və bunu nə tər başa düşmək olar? Bu qorxuda həd var. Ay, doğrudan da təhlükə. Məsələn, mən də hə, bir dəqiqə çöldə qar yağır. Hı. Bu dəqiqə hər bir kəs istəmir ki, soyuq su ilə deyir ki, qorxur ki, bir dənə nəsə ola bilər. Amma soyuq su ilə alırsan, sonra da dəsmalla qorulanırsan, normal bir şeydir. Amma nəfs olaraq hamımız qorxuruq ki, birdən bəlkə xəstələnə bilərik. Bu hmm. hədd deyil. Hədd odur ki, doğrudan təhlükə var orada. Doğrudan təhlükə. İnsan xəstədirsə, müəyyən qədər xəstəlik varsa, o xəstəliyin şiddətlənməsi var. Və yaxud doğrudan da bilirsən ki, artıq yəni ki, burada çoxluqmu deyək ki, üzərindən çoxluğu gedir ki, burada amma elə bir şübhə gəlir ki, birdən xəstələnərəm, xeyr. Buna görə tərk olunmur. Belə ki, qripdir zad da yəqin ki, ona bir şey dəyir. Əgər məsələn deyək ki, hətta soyuq dəyib bu insana doğrudan da. Soyuq suyunda da bu dəstəm azalsa, daha da şiddətlənəcək. Bu zaman hmm. təyəmmüm eləyir. Tərəmmüm iki halda olur. Ya su tapmayanda, ya da su tapıb onu işlətməyə qadir olmayanda. Bayaqlar, bayaq dediniz, sormaq e, istəyirəm ki, e, imamın yanında dayanan uşağı da axirə çəkmək, onda da eyni hüküm gəlir. Yəni ki, məsələn, öz uşağımla dayanıb çək, e, namaz qılıram, eyni. Əgər yəni hə, nəfər gəldi. Yəni, yəni. Amma öbür uşağım gəldi, onu çəkdi arxaya. Xeyr, xeyr, ona girmir. Ona girmir. Çünki artıq üç nəfər oldusa, onlar arxada, imamın arxasında dayanmalı. O gəlib sizin yanınıza dayanası deyil. Hı. O ora gelmir. Nafilə namazlara vaxt haramdır. Nafilə namazların ən haram olan vaxtı gün çıxan və <coughs> gün çıxan vaxtıdır. Gün çıxan andan, daha doğrusu gün çıxan yox, ümumiyyətlə müstəhəb nafilə namazların özü e, sabah namazından sonra başlayır. Sabah namazından sonra heç bir namaz qılınmır. Yalnız bir halda namaz qıla bilərsən, o da sübhün sünnəsini qılmamısansa, sübhdən sonra qıla bilərsən. Bu barədə İbn Ömərdən rivayət var ki, İbn Ömər radiyallahu anhuma bir gün sünnəni qılanda, sünnə namazına sonra Peyğəmbər s.ə.v soruşur ki, nə qılırsa? Deyir ki, sabah namazının sünnəsini fərzə çatdım, sünnəni qılmamışdım. Peyğəmbər s.ə.v ona susur, heç nə demir. Hə, səhih hədisdir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v susub iqrar etməsi də sünnədir. Və bu halda olar. Amma belə nafilə olaraq qılmağı sübh namazından sonra heç bir namaz yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sabah namazının fərzindən sonra heç bir namaz yoxdur. Ta ki, gün çıxır və gün çıxandan da sonra bir e, nizə qədər, qalxana qədər. Bu miqdar, bu vaxta qədər heç bir nafilə namazı yox. Birinci qadağa vaxtı budur. Yəni bunu bəzi alimlər iki yerə bölür. Gün çıxana qədər bir vaxt, gün çıxandan sonra iki vaxt. Fərq eləməz. İstəyir bir yerə böl, istəyir iki yer. Yəni sabah namazından sonra ta gün qalxana qədər qılmırsan. İkinci vaxtı gün zenitdə olan vaxtdır. Yəni zöhr namazından təxminən 15-20 dəqiqə vaxt zöhrün azanına qədər qadağan olan bir vaxtdır. Düzdür, bunun şiddətliyi gün çıxanın və gün batanın şiddətliyi qədər deyil. Bunun şiddətliyi o dərəcədə deyil. Yəni, bu məsələdə yəni, insan məsələn <clears throat> deyək ki, məscid haqqını, məscid namazını bu kimi şeyləri qıla da bilər. Düz bəzi alimlər deyək, qılmamalıdır. Amma qıla da bilər. Bunun şiddətliyi o dərəcədə deyil. Üçüncü qadağa vaxt isə əsr namazından sonra başlayır və bu şiddətli gün batan vaxtı daha da artır gün batan vaxtı konkret olmaz. Yəni, hə, amma əsrdən sonra belə mütləq nafilə qılınmır. Səbəbli namazda qıla bilərsən. Səbəbli namazı... İstihbar qıla bilərsən. Yox, istihbarı qısa yox. Elə belə o namazlar nafilə namazlardır. Səbəbli namaz deyək ki, məsələn, məscid haqqı kimi və yaxud deyək ki, unutmusan e, zöhrün son sünnəsini unutmusan. Bunları əsrdən sonra qıla bilərsən. Amma əsrdən həmən sonradırsa. Amma daha məğribə 5-10 dəqiqə, 15 dəqiqə qalmış, xeyr. Hə, orada heç bir şey qılmırsan. Çünki artıq o şiddətli artır. Gün batan vaxt və gün çıxan vaxt ən şiddətli vaxtdır. Bu əsas bu üç vaxtdır. <coughs> Axı. bu deyə qutarsın qardaş. Hə. hə bir dəfə bu elə vaxtda gəlir imam cəmaata çatır amma mən bilirəm ki, imam səhv çox səhv edir də Fatihə surəsində. Hərfləri yeyir ya düz demir sözləri. O vaxtda nə, səhiyyidir namazımı yoxsa yox? Əgər sən bilis, imamın qirayətində, imamın oxunuşunda mənanı dəyişdirəcək dərəcədədirsə, onun namazı səhih deyil. Yəni Fatihəsində yəni də səbət sonra rükün qılmaram yoxsa namaz. Yox, 4 rükətin 4-ünü də elə olacaqsa, onu da artıq qılmırsan. Ondan imama da nəsihət olunur ki, sənin yəni hər Fatihəndə sən mənanı dəyişdirəcək dərəcədə oxuyursan, və sənin imam durmağında problem var. İnsanların namazına təsir eləmə bunu əgər olmursa, onun artıq problemdir onun arxasında bulmaq. Çünki məna dəyişirsə, Fatih, əgər Fatihdən sonraki sonra da problem yoxdur. Yəni çünki əslən Fatihdən sonra oxunan surənin hökmü sünnətdir. Amma Fatihə rükn olduğu üçün rükündə xələl olmamalıdır. Məna dəyişdirəcək şəkildə oxuyarsa, həmin rükət batildir. Əgər 4 rükətin 4-ündə o cür oxuyarsa, deməli hamısını batil edir. Belə bir şey eşitmişdim mən, səhəliyini bilmirəm. Yəni meşdən çıxdım yəni çölə və meşdən arasında ayaqolu var, təharət var. Ora girdin, çıxdın, sonra məscidə girsənsə tezdən iki rükət qılmalısan. Hə, o formada da alimdir. Çünki artıq taharət baxmayaq ki, məscidin məsələn ki, Əbu Bəkr məscidində. Taharət baxmayaq ki, məscidin həyətindədir. Amma o məsciddən sayılır. Ona ora məscid demək olmaz ora. Artıq məscidin çölü sayılır ora. Və yəni ona görə də ha, hə, içəri girdikdə təzədən dəstəmaz alıb içəri girdikdə və sən o zaman təzədən kirkət namazı qılırsan, məscidə qılırsan. İkinci sualım odur ki, yəni insan yəni səsli namazda imamın arxasında Fatihəni oxuyursansa, onunla hansı halda oxunmalıdır? Yəni, imam yəni, birinci ayəni oxuyandan sonra sən təkrarlamaq yoxsa... O... Yaxşıdır ki, Fatihəni qutarandan sonra oxu. Yəni, o, əgər gözləmirsə o arada... Başqa surəni başlayında sən oxumağa davam edin. Yəni, o oxusa da başqa hə, surəni... Hə, sən davam edin. Təhavət qiblə istiqamətindəsə, məsciddə, yəni orada səhif namazı. Namaz səhih ayrı şeydir namazdan səhih. Yəni, prosta çalışıb ona tikəndə diqqət eləmək lazımdır ki, elə tikilməməlidir. Amma tikilibsə, artıq sən gelirsən, buna bir təsiri yoxdur. Yəni, əvvəl yox idi, iştifatçı gedəndə görmüşlər var. Yəni, tezdən tikiblər, təzəsən düz yəni, qiblə istiqamətində, məsli qabağında. O barədə... Yahın daha doğrusu. O barədə Əbu Musa Əşaridən gəlir, Buxarı Müslimdə hədis gəlir. Deyir ki, biz, Peyğəmbər s.ə.v bizi yəni, ayaq yoluna gedəndə qibləyə tərəf çevirməyimizi, ya qibləyə arxa çevirməyimizi bizə qadağan etmişdi. Və bizə əmr edir ki, şərqə və ya qərbə tərəf çevirin. Və biz Şama gəldiyimiz zaman ayaq yollarının üzünün qibləyə tərəf olduğunu gördük. Və buna görə də deyir, biz ayaq yolunda azca, məsələn, deyək ki, qiblə beləbəsinədir. Oturduğumuz zaman bir azca da əyilərdik, inharaf deyirlər, yəni ki, biraz yolumuzu çevirərdik və Allahdan istix ürəyimizdə, qəlbimizdə istighfar edərdik deyir. Yəni hədis Buxari Müslimdə keçir. İnsan bu cür çəkinməli, amma qaldı onun namaza təsiri yox. İnsan sütrənin olması necə olur? Sütrə olması doğru yoxdur ki, vacibdir. Yəni təharət örtülür. Hə, təharətə qəsd eləyirsən, hə, bir hə. namazda deyirsən. Yox, təharətdə yəni. Yox, o məsələdə düz alimlər deyirlər. Bəzi alimlər deyir ki, əgər bağlıdırsa, bağlı binadırsa, orada olar üzü qibləyə. Əgər açıq səhradasa olmaz. Yəni buna heç bir dəlil yoxdur. Heç bir dəlil yoxdur. Düzdə olar Peyğəmbər s.ə.v-in İbn Ömərdən əsərini gətir, hədisini gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ehtiyacını <clears throat> üzü qibləyə tərəf etdiyini gördüm, deyir. Bağlı yerdə ya problem yoxdur yəni. Yəni, doğru rəy odur ki, bağlı yerdə də problem var. Doğru rəy odur ki, insan çəkinməlidir. Tikəndə, evinin içində o şeyə diqqət etməlidir. Çalışıb, üzü qibləyə, yaxud arxası qibləyə tikməməlidir. Yəni, insanlar şübhədir, yəni, demək ki, yəni, sən deyən qavamlı məsudur olar. Hadis Buxarıya keçir ki, sahabələr bir-birinin arxasında namaz qılardılar. Ya dirəklərin arxasında, yaxud da bir müsəlman qardaşının arxasında namaz qılardılar. Əxir, bir insan əgər e, Fatihəni oxumursa da, belə deyək, səsi, onun namazı sayılmır. bu, <coughs> Necə yəni? Bu məsələdə biz iştimə görə bir ixtilaf var. İxtilaf var, bəli, var. İxtilaf var. Yəni, bu, bunu da götürmək, olur, buraya da götürmək. Kimsə oraya götürürsə, hə, haydi, problem yoxdur. İmam oxuyursa kifayət. Hə, yəni ki, imam oxuyursa kifayət. Çünki Peyğəmbər sallallahu hədisi var. İmamın qiraəti <coughs> məmumun qiraətidir deyir. Başqa bir hədisə gəlir ki, Fatihəsi olmayan namazın yəni ki, kimin ki Fatihəsi, Fatihəsi yoxdur, o namaz yoxdur, onun namazı yoxdur. Yəni ki, buna görə də alimlər arasında ixtilaf hər iki tərəfində dəlili var əlində. Səhih hədislər var. Ancaq səssizdə mütləq oxunmalıdır. Səssizdə oxunmalıdır. Söhbət səssiz, o ixtilaf səssizdə düşür. Sünnələri birləşdirib qılmaq olar axı. Necə? Zöhrdən əvvəl 2-2 onu bir yerdə qılmaq. 4 qılmaq olar. O da varid olub sünnədə. Bir də bu cəmaət arasında səccədə namaz qılmaq. Xalçadır, üstünə o namaz qılan xalça yoxdur. Hə. Onu atıb namaz qılmaq necədir? Bidətdir. Bəzi eşitmişəm bidət deyirlər. Ya ümumiyyətlə onu bidəti hardan çıxır ortaya? O xalçanın üstünə o şəkli vuranda çıxır. Mənim səccadəm olub qopanım budur. Bazara gedirəm səccadə almağa, satılan səccadələrin hamısı elədir. Nə etməliyəm? Necə şəkil? Məscid şəkil demirsiniz, hə, elə ki, hə. bu formada. Hə. Yaxud Yox, heç şəkil olmasın. Ümumiyyətlə o xalçanı təmiz xalçanın üzərində deyir, onu sərib. Adi yerə onu sərib namaz qılmaq problem yəni yoxdur. Yəni bu xalçanın üstünə sərib qılmaq? Yox, bu xalçanın üstünə həmin xalçanı sərib qılmaq. Yox, yox, elə şey ehtiyac yoxdur. O, o bu cür vəsvəsə, bəlkə də bidətə gələ bilər. Mən bilirəm səhrada, çöldə, torpaqda deyirəm mən. Elə də mənə bax diqqət edirsən. Nə dedin axı sən? Bu cəmaət şübhə ayrı şeydir. Şübhəyə şübhədən çəkinməliyik. Şübhə şeytandandır. Əgər doğrudan görürsə nəsə var, təmizləməliyik oranı. Hə, oranı təmiz. Amma bir də bir də nəsə ola bilər bu kimi şeydən çəkinirsən. Baxın. Cəmaət arasında sütrə şey e, bu stolbanın arasını saxlayırsan, yəni, dillə olmaz. O yəni səbəbi yəni? nədir? Yəni arada stolba olmasın da deyir. Məsciddə dirəklər var. Dirəkdə dirək. Hə, səhfləri qırır axır ona görə. Bir səhv sayılmır. Məsələn, məsciddə Nəbəvidə orada olanda görür ki, məsələn, dirəklər var. Dirəklərin arasında yalnız zərurət olanda qıla bilərsən. Yalnız zərurətdə. Yəni ki, məscid tam dolu, insanlara yer yoxdur, o zaman qıla bilərsən. Amma e, belə normal halda qılmırsan. Boş olur. Çünki səhvlər artıq qırıq-qırıq olur. Səhvlər. Təravih də inşallah yəni yəni birləşdirib dörd qılmaq olar. O da barə orada hədislər varid olubdur yəni. Və var hədislər var. Düzdür, əfzəl odur ki, iki iki qılmaqdır. O daha əfzəldir. Axı, vitri qılıb yatsa, sonra gecə təsadüfən ya bilərəkdən oyanıb, namaz qılsa, o gecə namazı sağlar. Yox. Gecə namazı, əgər vitr qıldınsa, gecə namazı bitir. Amma gecə qalıqsan, gedib dəstəmaz alır, məsələn, iki rükət dəstəmaz namazı qılsan, inşallah olar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v vitirdən sonra iki rükət namaz qılıb. Bu varid olubdur. Amma vitirdən sonra belə na e, gecə namazı qılmaq varid olmayıb. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, "İcəl axira salatikum billel el-vitra." Gecənin axson namazını yəni gecənizin namazını vitrlə tamamlayın. Vitrdən artıq bitirmiş olursan. Vitri səhərə yaxın qılmaq olar nə? Olaraq. Futbolda hansı futbolistin adı yazılır məsəl üçün? Onu geyinmək, onu Çəkinmək lazım. Müsəlman elə şeylərdən çəkinməlidir. Bu kimi xüsusən də kafirlərin adı yazılmış bu kimi futbolkalar, yəni onlarla onları reklam eləmək, bu kimi şeydən müsəlman çəkinməlidir. Müsəlmana yaraşan bir şeylər deyil elə bu geyimlər. Futbolu baxmaq və ya oynamaq. Bu barədə alimlərin fətvası var. E, Şeyx Muqbil rəhməhullahın tələbəsi var. Səhv eləmirəmsə internetdə də o tərcümə olunubsa səhv etmirəmsə. Yəni şeyx barədə çox şiddətli danışır ki, birinci vaxtı zay eləmək baxımından orada kiminsə açıq aydın elə formada geyini görürsünüz ki, övrət görünür, yəni dizdən yuxarı olur. Bu tərəfdən 90 dəqiqə sən vaxt sərdirsən, hansı ki, yarım saatdan 300 Quran oxuya bilərsən. Hər cüzdə neçə min hərf var. Onu da ona vur, sən nə qədər vaxt israf edirsən. Peyğəmbər s.ə.v. Əl buyurur ki, insanlar iki neymət var ki, onun qədrini bilməzlər. O neymətlərdə allanıblar. Birincisi sağlamlıq, Birincisi də boş vaxtdır. Və sən o, ona sərf elədiyin vaxta görə sən sorumlusan. Sənin ömründən gedən dəqiqəlardır. Sələflərdən birinə deyirlər ki, alimlərdən birinə gəlir deyirlər ki, ki, oturaq, biraz söhbət eləyək, bizə vaxt ayır, biraz deyək, gülək. Deyir, subhanallah, günəşi saxla, ondan sonra səndən söhbət eləyim. Çünki saxlamasan, vaxt məndən gedəcək. İnsan hər dəqiqəsinin, hər anının qiymətini bilməlidir, vaxtını dəyərləndirməyə çalışmalıdır. Vaxt gələcək, il, bir ayılacaqsan ki, artıq 10 il, 15 il ömürdən belə arxada qaldı. Nə ilə, hansı əməllə gəldin və yaxud ölüm artıq qapının ağzına aldı. Nə əməlim var, bir əməlim yoxdur. Sələflərdən eləsi olub ki, sələf alimlərindən onun haqqında deyiblər ki, hətta Deyir, ölüm mələyi gəlib qapısını döysəydi ki, və ona desəydilər ki, ölüm mələyi qapısı qapının arxasındadır, səni gözləyir, sənin canını almağa gəlib, onun əlavə etməyə bir əməl olmazdı deyirlər. Yəni artıq vaxtın hamısı əməldən ibarət imiş. Yəni əməli artırmağa imkanı olmazdı. Ki, artıq ölüm mələyi gəlib biraz əməli artırıb. Niyə görə? Vaxtının hamısı əməldir onun. Vaxtının hər anını ibadətdə keçirilmiş. Sələflərdən eləsə olub ki, el alimlərdən, məsələn, yeməyə vaxtı getməsin deyə o bəzi yeməklər olur ki, yəni ağızda məsələn yeyirsən, ağızda tez əriyir. Yəni belə bir şeylər, yüngül yeməklər yeyərmiş ki, yəni ki, oturum yemək yeyim, bu kimi şeyə vaxtım getməsin. Oxuya oxuya ondan ağzına məsələn atır, atır ki, hə, bununla özünü aldatsın və elmindən onu ayırmasın yemək. Bu dərəcədə diqqət edir. Nəinki hansı ki, o yemək onun zərurətidir, onun ehtiyacıdır. Hə, onsuz mümkün deyil. O ki, qaldı biz vaxtımızı nəyə israf edirik? Hansı ki, dünya və axirətimizə fayda verməyən bir şeyə. Bir, üstəlik də ki, bu, o kimi müşahidə edilək? Daha şiddətlənən vaxtı kafirləri müşahidə edilək. Bir kafir başqa kafirə qələbə çalır, bunu sevinək. Kimsə puludur, dünya qazanır, sən də burada <clears throat> sevinirsən. Və yaxud sənin istədiyin bir komanda udzanda qəzəblənirsən, hirslənirsən, əlavə əsəb keçirirsən. Ağıllı insan bu hərəkət. Mən İslamın buyruqları bir tərəf qalsın. Ağıllı başında olan, şüur insan bu hərəkətləri eləməz. Gör kimlər üçün sən qəzəblənirsən. Hansı kafir uduzdu? Subhanallah, bu dərəcədə yox yəni. Axıncı sualı verim. Bu cahil vaxtı bir qadına məsələn desən ki, ged də atamın evinə, boşayıram sən. Yəni, talaq deməmişəm də, o yəni boşanma sayılır yoxdur. Dinə gələndən sonra... Talaq məsələlərinə qardaş, hətta bədənəki şeyhlər belə cavab vermir. <laughs> yəni cahillik olan bir şeydir. Talaq məsələlərini cavab vermir, bilmirəm. Allah razı olsun. Axı, gecə namazına maksimum neçə rükət bilmək Allah inşallah? Maşallah. Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlir ki, gecə namazı barədə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən Ramazandan, Ramazandan başqa vaxtda 11 rükətdən, yəni vitirlə bərabər 11 rükətdən artıq qılmamışdır. Amma İbn Abbasdan başqa bir rivayət var ki, 13 rükət qılmışdır. Yəni bu ən əfzəl odur ki, insan bu ədədlə kifayətlənsin, ya 11 ya 13. Amma Peyğəmbər s.ə.v-in başqa bir hədisi var ki, deyir, salatul leyl məsnə məsnə, bu da Buxari Müslimdə keçir. Gecə namazı 2-2-dir. Sizdən biriniz sübhün girəcəyindən qorxarsa, onu vitrlə tamamlasın. Yəni, saysız, hesabsız dərəcədə qıla bilərsən, hədd qoymadan. Bunu da edə bilərsən. Etsən və hər gecə, məsələn, deyək ki, bu gecə 40 rükət, o birisi gecə 60 rükət, daimi şəkildə qılırsan və heç ki, sənə əməlvə bidət deyə bilməz. Çünki sənin əlində dəlilin var. Yox ki, soruşsan yəni həqiqətən ehtiyac var belə şeyə. Yəni, yəni vaxtı yəni biz nətər aidilə bilərik? Yəni bu salamat insandır. Yəni <coughs> elm əhlinə qayıdan, elm tələbələrinə qayıdan. Elhamdülillah Azərbaycanda nə qədər tələbələr var. Qardaş, yəni de ki, haqqı batildən ayırmaq üçün hər şey bir şey öyrənmək üçün bu zaman elm tələbələrinə qayıdan. Onlardan soruşun. Elhamdülillah qədər məsələn mədənə tələbələrimiz var, elhamdülillah. Eşitdiyimə görə məsələn gəlirlər bura sizin üçün məsələn. Soruşun, bilmədiyinizi soruşun borcumuzdur bilmədiyimizi öyrənmək və sabit qalmaq üçün yollardan biri də budur. Halin el məhlinə qayıtmaq, onlardan soruşmaqdır. Bu şəkildə. Yəni ancaq bu şəkildə qorunmaq olar da, yəni. Yəni əgər sən bugünkü gün elmin yoxdur, desə ki, mənim elmim yoxdur, mən bilmirəm özüm nəsə araşdırmağa, yəni ki, dərin, köklü elm sahibi deyiləm, o zaman sən kimisə qayıtmalısan. Qayıtdığın adamda etibarı insanlar olmalıdır. Yəni, hər yoldan keçəndən elm. Hər yoldan keçəndən elm götürülmür. Elə elm tələbələrimiz var, əlhamdülillah. Onlardan soruşursan, onlardan öyrənirsən. Allah razı olsun. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən la ilaha illallah, əşhədən Muhammedən abduhu və rasuluhu.